ริสังราชาตรัโทไวสาสติคันธภานังอาทิปติมหาราชายสติโสบุตตาวิตาสะภาวุธมานามหพลลาธิมันตูทิมันตูวันวันตูยสตินโนโมธมานาทังสุ ตากินันยริสังราชาวิรุณโอตัปริสาสติคุมพันธานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุตาวิตาสะพะโวชมานาวะปรลาธิมันโตทุิมันโตวันวันโตยสัพินโนโมธมานาทั้งสุ ปัจจิมันติสังราชาวิรูปโคปสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุตาวิตาสะโอธมานามะปลาติมันโตทิิมันโตวันวันโตยสตินโนโมธมานาทั้งสุ อุตรังริสังราชากุเรโรตัปปิสัตติยาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุตตาวิตัสสะภวูธมานามะปัญลาทิมันตูทุติมันตูวันวันตูยสตินโนโมธมานาทั้งสุ ปุริมาริสังพรตละโททักกินเนนวิรุณหาโกปัจิเมนวิรูปโคโกเวโรตรังดิสังจัตตารูติมหาราชาสมันตาจตุลูดิสาทัทันลมานาทั้งสุสักขีกามีจรูปีกิริสิขราตติจันทริเควิมานีย อิปิรทิจคามีตรุวันนากหานีเคหะวะทุมิเคเตียอุมาจายันตุเทวาชละทละวิสมียาขาคันทพันนาคาติทันตาสันติกียังมุนิวราวาจนังสาธุเมสุนันตุ ธรรมสวัสดิการูยัมเหทันตาธรรมสวัสดิการูอายัมเหทันตาธรรมสวัสดิการูอายัมเหทันตาโยนสุภกวาระหังสมาสัมบุตโธยะ พระกุวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะกุวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสะภะกุวะโตสาวกสังโฆมยัง กวันตังสะธรรมังสะสังขังธรรมยังพระกวันตังสะธรรมังสะสังขังเมหิสการิหิยะทารังอารูปิเตหิอภิปูติยามะเยหิตา สุจิระปริมิพุโตอัมปีสาธุโลมันเตภะคะวาสุจิระปริมิพุโตเปชิมาชนตานุกัมปมานัสายปัจิมาชนตานุกัมปมานัสายเบสการิทุกตะปนาการภูเตปริคันหาตุเ ตังหิตายะสุขายะอานาตังหิตาตังหิตายะสุขายะหังสมาสัมุทโธภะวันหังสมาสัมุทโธภะวันหังภะวันตังอภิวาดีม สวาคาตุภควตานโมสวาคาตุภควตานโมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควตุสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภคว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

จฉามิอานังสรนังคัจามิสังฆังสระนังคัจามิสังฆังสระนังคัจามิอติยมปิพุทธังเส นังขจามิปุติยมปิอุตังสระนังขจามิปุติยมปิธรรมังสระนังขจามิปุติยมปิธรรมังสระนังขจามิปุติยมปิสังขังสระนังขจามิปุติยมปิสังขังสระนังขจามิปุติยมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยมปิ ยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาบะทังสมาธิยามิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาบทังสมาธิยามิอินาทนาเวรมณีิกาสมาธยามิา พระมจริยาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิสาวาทาวีระมณีสิ ถาวะทังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิรามีริยะมัจจะปมาตฐานาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขา ยามิการโภชนาวีระมณีสิกขาบะทางสมาธิยามิการโภชนาวีระมณีสิกขาบะทางสมาธิยามิอัจจิีตวาทิตวิสุกทัศนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานาวิภูสนทานาเว ระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามินาสติสวาทินวิสุปัฏนามาลาปัญวิเลปนา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 สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตอนนี้ไปพระญาตโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานและกรรมฐานอันนั้นไม่ยังพุทธสาภะกวาตตภูพภาคณมการังกโรมาเสยนาโม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 พระพุทธเจ้าทุกกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกกพระองค์พระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานมงคูเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทัศพระปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าและกรรมฐานทั้งสี่ สิบทัศขอพระธรรมฐานทั้งสีิบทัพระปีติทั้งห้าพระปีติทั้งห้าพระปัสนาญาทั้งเก้าพระิปัสนาาทั้งเก้ามาบังเกิดปรากฏจงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารนกายทวารนวจีทวารในวจีทวารในมโนทวารในมโนทวาร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 ขอให้ข้าพเจ้าที่รู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่เป็นการใดนักการบัดเดี๋ยวนี้เถิดต่อนนี้ไป ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ตั้งใจฟังคำแนะนำสักสิบนาทีเสร็จ การที่ท่านหลายมาปฏิบัติพระกรรมฐานวันนี้ การปฏิบัติแบบนี้ท่านเรียกว่า มโนมยิทธิซึ่งแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ หรือว่าวันนี้เราจะใช้ใจของเราที่เรียกว่าอาทิสมานกายไปท่องเที่ยวในสวรรค์ในพรมโลกในแดงวนิพานแดนนรกเปรตอสุรกายสติรชาน เพื่อการปฏิบัติแบบนี้เป็นการพิสูจน์ความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตายไม่สูญจริงไหม เวลานี้ก็มีคนหลายท่านไม่มาก มากหนาขึ้นมาทุกทีบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่เกิดมีสภาพศูนย์สวรรค์ไม่มีนรกไม่มี อันนี้เป็นเรื่องของท่าน เราจะไปสนใจอย่าไปคิดว่าท่านดีแล้วอย่าไปคิดว่าท่านเลวให้มีความรู้สึกว่านั่นเป็นความความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนที่ยังค้นไม่พบ แต่ว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท จะค้นตามความเป็นจริง ให้การปฏิบัติวันนี้นอกจากจะไปเที่ยวสวรรค์จะไปเที่ยวพรหมโลกจะไปเที่ยวนิพพานแดนรกเปรตสุรกายแล้ว เรายังสามารถระลึกชาติได้ แล้วเกิดมาแล้วกี่ชาติสามารถจะรู้ แต่ได้ชาติเรามีความสุขแล้วมีความทุกข์ เราเคยเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมาแล้วเท่าไหร่ เคยพลาดพลั้งลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นมาแล้วเท่าไหร่เกิดเป็นเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนมาแล้วกี่ชาติเราสามารถจะรู้ได้ นอกจากนั้นการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเป็นนักศินิติสิทธินักศึกษานักเรียน จะช่วยความจำดีมีความฉลาดในการเรียน การพลาดพลาดในการสอบหาได้ยาก จะสอบไม่ตกสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ประกอบอาชีพ อยากจะทราบว่าอาชีพข้างหน้าทำอะไรถึงจะดีไม่พลาดครั้ง ก็สามารถทราบได้ สามารถรู้ได้ด้วยอตีตังสียานอนาคตตังสียานเคลื่อนจานในอนาคต ว่าข้างหน้าจะทำอะไรดีหรือไม่ดี อันนี้ความจริง ความรู้นี้สมเด็จพระจินสีไม่ได้ให้ไว้เฉพาะสวรรค์พมโลกอย่างเดียว ให้ไว้ช่วยประกอบอาชีพในปัจจุบันด้วยจะได้มีความสุข วิธีปฏิบัติที่บรรดาแต่พุทธบริษัทจะทำทำแบบไม่ต้องยาก วิธีนี้ไม่ต้องทำแบบยากทำแบบง่ายๆรักษากำลังใจไว้เป็นปกติ ไม่ต้องใช้อารมณ์ให้เครียดให้อารมณ์ใจสบายๆธรรมดาธรรมดา ใช้คำภาวนาวันนะมะพาทะวิธีปฏิบัติทำอย่างนี้เวลาให้ใจเข้า นึกว่านะมะ เวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะ ฟังอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะ เวลาให้ใจออกนึกว่าพระธาตการให้ใจเขาบรรดาทนพุทธบริษัทให้ปล่อยไปตามปกติ อย่าทำอารมณ์ให้เครียดทำใจสบายไม่ต้องใช้สมาธิสูง ถ้าใช้กำลังกำลังสมาธิหนักเกินไป เราไม่สามารถจะสร้างทิพยานให้เกิดได้ และก็ไม่สามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพรหมโลกปณิพานได้ ฟังครูผู้สอน เริ่มต้นใหม่นะ ให้ใจเข้านึกวันะมะให้ใจออกเทวพระธาแต่ว่าการภาวนาไม่ใช่เวลานี้ฟังกันก่อนพอเดี๋ยวจะหยุดให้ภาวนาจริง ๆ สิบนาที แล้วจะมีคนเข้าไปสอน ไม่ต้องเกรงว่าจะทำไม่ได้ ให้เชื่อมั่นในใจของตนเอง แต่อันดับแรกก่อนที่ครูจะเข้าไปสอนระหว่างนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดสินใจตามนี้ ตัดสินใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตาย เพราะความตายนี่เป็นของธรรมดาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องตายแน่ว่าความตายจะมีอยู่ เราเป็นสาวกขององค์ สมเด็จพระบรมครู เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิอย่างเลวที่สุดไปสวรรค์แลวเดินทางต่อไปพรหมโลกก็ปานิพาน ถ้ากำลังใจแน่วแน่ขอไปนิพานชาตินี้ มีหวังไปได้แน่ถ้ากำลังใจแน่วแน่ แล้วทำยังไงเราก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอน ใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านสำหรับครวาตจะทรงสินห้าบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่ยอมละเมิดสินห้าแม้แต่ชีวิตได้คิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้น และวันนี้ก็เหมือนกันตั้งใจว่าเราจะไปถึงนิพพานให้ได้ หลังจากนั้น กะคิดค่อยๆคควรไป หลังจากนั้นถ้าหากดินสัญญาณดังคลิกขึ้น อย่าเพิ่งลืมตาดื่มตาเพราะไม่ไม่ใช่เวลาเลิก เป็นเวลาที่จะมีครูเข้าไปสอน จะมีพระหรือฆราวาสก็ตามเข้าไปนั่งข้างหน้าท่าน ขอทุกท่านโปรดทราบว่าผู้นั้นจะเข้าไปสอน ถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าตอนนั้น ให้หยุดภาวนาเสียเลย ภาวนาไม่ต้องภาวนาหยุดเลย แล้วลมให้ใจก็เป็นกันไม่ต้องสนใจ ฟังคำแนะนำของผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลส เขาแนะนำว่ายังไงตัดสินใจไปตามนั่นทันทีถือว่าว่าอะไรว่าตามกัน ถ้าทำใจอย่างนี้ทุกท่านได้แน่ ถ้าเขาถามว่าเวลานี้ท่านมีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้าง เขาถามเรื่องความรู้สึกคือทิพคุยานจะเกิดตอนนี้ ตอนที่เขาแนะนำในการแต่กิเลสนั่นแหละจิตจะสะอาดขึ้น จิตสะอาดดีมากทย์คุยานแจ่มใสมีความรู้สึกก็เห็นชัดเจน จิตสะอาดน้อยมีความรู้สึกเห็นภาพมัวจิตไม่เที่ตายเห็นใจใจเห็น จิตสะอาดน้อยมนิดมีความรู้สึกตรงแต่ไม่เห็นภาพ ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัท ตัดสินใจตามครูผู้สอนไปเลย สภาพของจิตจะได้แจ่มใส มีความสะอาด ที่กุยานจะชัดเจน เห็นชัดมาก ให้ตัดสินใจตามนี้ถ้าครูเขาถาม ว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้าง ถ้าความรู้สึกมีขึ้นว่ามี แต่ไม่เห็นภาพให้เชื่อมั่นว่าความรู้สึกถูกต้อง ตอบทันทีว่ามี อย่ายัง้งอย่ากลัวผิดแต่ก็าถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ให้ถือความรู้สึกของท่านเองเป็นสำคัญ คนข้างๆเขาว่าผู้หญิงผู้ชายช่างเขาไม่เหมือนของเราก็ช่างเราตอบตามความรู้สึกของเราก็อาจจะเห็นกันคนละคน และเห็นคนเดียวกันได้ทำภาพเห็นต่างกันก็ได้แต่ก็ถามว่าท่านบนนั้น แต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึก ถ้าเราไม่เห็นภาพมีความรู้สึกครูยืนยัน ให้บอกกับครูว่าเวลานี้ยังไม่เห็นภาพครูจะแนะนำในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้มั่นใจตัดสินใจแน่นอนว่าเราจะตัดกิเลสตามนี้แน่ จะตัดตามนั้นจริงทำให้เจตสะอาดท่านท่านมั่นใจในการตัด และตัดสินใจตรงตามครูแนะนำ ภาพที่ไม่เคยปรากฏจะมีขึ้นกับใจ แต่ตอนนี้เขาจะพาท่านไปพระจุลามุนีเจดีสถานนมัสการพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พรมเทวเาเทวดาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าพระเมารีของพระเจ้าจะมีที่นั่น จะพบกับความสวยสดงดงามบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก หลังจากนั้นเขาจะท่านเขาจะแนะนำให้ปานิพานจะพบปานิพานว่ามีสภาพไม่สูญ เราสามารถจะไปสวดบุญของเราได้ว่าวิมานของเรามีที่ไหน ถ้าทำบุญไม่มากวิมานมีสวรรค์ เราเกิดเป็นสวรรค์แน่ถ้าวิมานของเรา มีที่พรหมเราก็เกิดเป็นพรหมแน่ถ้าตาย ถ้ามีวิมานเฉพาะที่นิพพานโจทย์เดียวนั่นแสดงว่าตายเมื่อไรปณิพานเหมือนนั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านที่คอยครูผู้สอนจะแนะนำให้ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆก็ดี ในด้านยานแปดก็ดี คอยรวบรวมกำลังใจตัดสินใจคิดว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกเทวโลกกรมโลกเราไม่ต้องการ ถ้าชีวิตวายปราณเมื่อไรเราขอไปนิพพานจุดเดียว แล้วจิตไปตั้งไว้ที่พระนิพพานรอครูผู้สอน ขณะที่จิตไปตั้งนิพพานคิดว่าเวลานี้ องค์สมเด็จพระชิตามายคือพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าของเราเรานมัสการท่านด้วยความเคารพเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าครูเข้าไปแนะนำจิตใจจะผ่องใสจะมีการคล่องตัวมากอรบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพัญญาณบอกหมดเวลาแนะนำหมดมานี้แล้ว ตอนนี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิปแก้วทุกคนให้ใจเข้านึกวันะมะให้ใจออกนึกวาทะปล่อยใจสบายๆยใหญ่เครียดเขาทุกคนเริ่มปฏิบัติได้ ถ้าต่อไปก็ขอบรรดาและพุทบริษัทหลายตั้งใจอุทิศส่วนตนอินทางบุญญาตลังผลบุญใดที่พระเจ้าทั้งหลายได้บรรจุแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนสนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย คยล่วงเกินมาแล้วใชาตก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรเท่้งหายจงโมทนาจงกุศลนีขอจงโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่า ข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่สมุสนีให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายปกปักรักษาข้าพเจ้าที่พระเจ้าทั้งหลายสายคนละที่พและพระยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลาย พระยายมราชจงโมทนาจงกุนีขอจงเป็นสักขีพยานใน การบำเพ็ญกุศลของพระเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิดและของที่ส่งสนีให้แต่ท่านทั้งหลาย สวยความสุขก็ดีเสวยความทุกข์ก็ดีเป็นญาตก็ดีเป็นญาตก็ดีขอท่านหลายให้โมทนาเป็นบุษลีได้รัตปรโยชนความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้า แก่เธอเลยครับณการบัิดูนี้เธอผลบุญใดที่สมเจ้าแต่หลายได้มาเป็นแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้สมเจ้าแต่หลายได้เข้าถึงเรื่องพันิพา ชาติปัจจุบันนี้เถิดเพื่อพระองค์สัมมาสัมพุทโธพระกวายุกขังพระกวันตังตุวาลีมิสวาคาตุพระกวตาธรรมโมธรรมโมสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ